Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Imamo ovdje još ovaj da završimo ovaj nasih i mensu hadis. <clears throat> Znači, podjela prihvatljivog hadisa e, koji se dijeli nasih i mensuh. Mensuh, to je derogirani hadis, Tako ga prenose kod nas. Vjerojatno vi razumijete o čemu se rade, spomenut ćemo definiciju. A nasih, onaj koji derogira ili derogirajući. Šta je definicija toga? Nesh u arabskom jeziku znači izale. Izale znači nešto otkloniti. Prenijeti, otkloniti. Ili čak nesh u arabskom jeziku znači nešto prepisati. Nesah hašej kopirati. Znači ono, onaj, kad je ulema nesha, i, laska i nesha. Ili na engleskom, kako se ono, i... Copy paste. Ja. Ko je ulema, ko je ulema ne, ovaj, copy paste? Ko je ulema? Znači, oni koji ono, traže gotovo nešto, neko bilo me celo znaju gdje nađe, nađe gotovo, I kad nešto zatreba, a sam gotovo sabere, kaže, evo, tu je tu, kaj, vaš, kaj, ovaj, stvarno, kaj, da, svaka vam O, ovaj, a to su učenjaci, ovaj, to, e, znači kad govorili o toj temi, ovaj, kad kaže, kad traži čovjek znanje, šarijasko kaže nemoj biti, e, kako to on, kao ona izraz ima na ovaj, Beker Buzir, navodi kao od učenjaka, od prvije poznati izraz, nemoj biti ovaj, k, kradljivica, nemoj biti e, onaj, talib im kradljivica. Kradljivica, kradljivica, kako kradljivica, šta imaš biti kradljivica? Pa kaže, odeš, ukradeš, a tu se dešava čisto, znaš neke knjige imaju dobro nešto obrađeno u detalje, sve ono gotovo na tanjiru i ti odeš neku meselu, nađeš tam gotova neke, bilo koje oblak, bilo koja mesela, akideska, fiska, dobro obrađena i ti nađeš, dođeš, ono, smota, ono, nisi nis blup, nis, smota, znaš ono rezimirat o čemu se govori naučiš to na pamet, a inače su vam nemaš pojme ono. I naučiš to na pamet i odeš negdje na sjelo, sjediš ljudima i sad ono pričat, glavno popularno sad pričat meselama šarijaskim, i onda ti kulturno, indirektno spominiš, ovo, ovaj, nabaciš tu temu. I ljudi se, ono, ljud se ono ufate o toj temi priča, a mislim, ovo ja, ono, a onda ti njima čekaj, polak. Mezheb ovaj, mezheb onaj, stav onaj, stav onaj, ti njima elaborat. A on ono blehnu ovako, a šta je? Ono, zinu ja, ono, Allah, ovaj, kao, bit će od njeg nešto, kada, znam. No o, ovo je budućnost, ovo je, kaže, šejh islam Bosni, da. A u stvari to je fazum, fora, a to, to se isto dešava, znaš, to početku, ono, kad čovjek traži ono znanje, malo da se prospe, znaš, ono, na takav način. I čovjek sad skontava, znaš, ovo, ovaj, kaže, miš, mašala, ovo, kaže, ovo, ovako, ovako kreni, kad... ali ga pitaš neku drugu meselu, samo da kaže, dobro, de nam malo i sad o, o ovom. Čovjek nema pojma, kakav meze, kaj ba kraći. E to skradljivice, znači. Znači, ono, znači, cilj je da ti se prodaš malo, da se prospiješ, nešto ukradeš, naučiš, preneseš i hajmo dalje, na. Do sljedeće grupe, do sljedeće skupine. Nes, znači, de, e, ovaj, u ovom kontekstu derogiranja, šta znači ovaj e, e, derogiranje hadisa? Kaže, odnosno, imamo, pazite, ovu oblast imamo i u ajetima. E, derogiran, derogirajući ajeti, ovaj, a u hadisu, to se smatra terminološki znači, kaže, e, ref'ul šarija hukmen minhu kadimen bi hukmen minhu mutarahin. Kaže da, da šarija, zakonodavac, Allah subhanahu ili poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji pojašnjava propis da e, dođe da znači e, da, da promijeni propis prethodni sa novim propisom koji dođe poslije njega To znači derogiranje. Derogiranje nekog propisa znači da, da zakonodavac dođe sa novim propisom sa kojim poništi prethodni propis. Znači, poznat je jasan prethodni propis, a dođe u šarijaskom tekstu Lađa Šanu ili poslanik sa strane drugi propis koji derogira prethodni, koji ga poništava. I zanimljiva je stvar da i ovo je oblast, naravno, da, razumite o čemu se govori. Ovaj, I ovdje imam problem, znači ova oblast je jako škakljiva, ovaj, derogirajući i derogirani hadisi, kao što su i ajte, naravno. Mada ajta ima malo, ne znam, jednom mjestu sam držao predavanje, onako rez, pokušao rezumirati tu meselu, mada se uči ona iz više oblasti. A ajete, kad se sve sabere, nema više, mada je veliki kelam oko toga ajeta derogirana. Znači, nema šest, sedam ajeta koji su zaista derogirani A, dok kod ovih drugi, znači ima podjela kod učenjaka, jesu derogirani, nisu derogirani, jesu dijelimično derogirani, potpuno derogirani i tako dalje. Od najzanimljivijih derogi, uh, ajeta koji su derogirali, ostaje ajete, znate koji je ajet? Ajetu sejf. Ajet sablje. Znate koji je ajet sablje? Ajet sablje peti, ajet sure teube. وَإِذَنْ سَلَحَ الْأَشْهُرُ الْحُورُمُ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mušrike gdje god istignete. Tim ajetom je došla naredba da se ubijaju svi mušici, odnosno uh, sa tim ajetom došla naredba protiv svih kad isteknu, znači do, ugovor s kojim smo bilo svi drugi nemuslimanima, osim poslije je došao u drugom ajetu pojasnom suri Teube, da se tu izuzima ehli kitabije, mogu džizu dati. Znači, tu je došla naredba ili primiti islam ili da budeš ubijen. Ajet sef znači ili primiti islam ili da budeš ubijen. Pa došlo poslije da, da može dati džizija. Propis, da može se dati džizija. Ko neće da, da primi islam, može dati džiziju. Pa prvo došlo za Helikitabije, pa za Međusije, pa se primi, pa poslije džomu učinjaka na tome da može i za, i za sve ostali mušike. Ako neće da primi islam, mogu da, da, da daju džiziju. Uglavnom, taj ajet u sebi, što ga spominjamo, kao derog, ajet kaže koji je derogirao sve druge ajete, stotina ajeta drugim koje je došlo da saburaš i da opraštaš. Ovaj ajet još ne imaš se saburati opraštati. Nego još islam ili ćeš biti ubijan ili daje džiziju. Jedno od tog druga, dvoga, šta hoćeš. Međutim, taj ajed, znači učenjači čak ovaj tefsir od Jelalejna, što su ga mi spominjali, u nje gdje god dođu ovaj ajed o saboru, o, o praštanju, kaže derogiru ga je ajed safe, malo, idi dalje. To je zanimljivo. Znači, to, puno, puno ajeta, malo, malo ide, kaže, to je tako da kaže, ali je derogiran kao ajed safe. On je nagio tom stavu. Nevjerojatno, kod njeg, znači, stotine ajeta, znači, ima, derogiran sve sa, sa ajetom sablje. A onda drugi učenjaci rekli da to nije da nije tačno. Znači to nije tačno, većina učenjaka da uopšte znači da, da, da se tako ne tretira da je taj to safe, da u stvari ajetu safe važi kad su muslimani ja, u snazi, u moći, koriste taj ajet, a kada, a, kad su muslimani u slabosti i nemoći, kao u mekanskom periodu, tada koriste znači, sabur, opraštanje, sabur, saburanje, da se popravi stanje, jasno kada. Ovaj, kako su pojasni mnogi drugi učinjaci. Uglavnom, znači, da, to da vas ne zbuni, da vas ne zbuni to, ako dođe za nešto, kaže, ovo je derogiralo ovo i kaže, jasno kada, stvar nije to baš toliko jasno ima tu priče. E, e, od učenjaka koji se posebno izdvojio u ovoj oblasti i u dogiranim hadisima, dogirač je bio također imam šafija on je među prvim učenjacima, među prvim učenjacima koji se bavio tom oblašću. Pa kaže, uh, imam Ahmed je pitao učenjaka Ibn Vareta, Ibn Vareta pitao ga kad je on došao iz Egipta, a kad ima Šafija ošao u Egipat, Živio u Egiptu, zadnje mjesto gdje je završio, uh, pitao njega, kaže, e, si bio, kaže, ovaj, kod imama Šafije, kaže, jesam, kaže, ke tepte kutube Šafije, spisao, kaže, one, ono što on, što se učio kod njegi i ovaj, knjige i ono čemu je, čemu je on govorio, kaže, nisam. Pa kaže njemu, ferrate ma, alim, kaže, ma, ma alimna al muđmen minem fes, kaže, ti su, kaže, onaj, propustio mnogo, puno toga. Što kaže, jer mi, ovaj, kaže, nismo znali muđmel, opće, opće poimanje, nekih uh, hadisa i kaže mu Feser uh, e, e, pojedinačno razumijevanje nekih dijelova hadisa kaže wala nas je hadis wala man. niti kaže onaj koji uh, uh, hadis koji derogira niti derogirani ajet uh, hadis kaže da nismo sjedli sa imamom Šafi to ima Ahmed kaže pa se svjedočanstva imama Ahmed imam Šafi Nismo znali da razumijemo opće razumijevanje hadisa, pojedinačno detaljno razumijevanje hadisa, hadis koji derogira i onaj koji derogiran, da nismo sjedili sa imamom Šafijom. I zašto ima Šafija? Znači u ovim stvarima bio je ajet i nije slučajno da imam Ahmed kaže za imam Šafija da je on bio da je on bio obnovitelj vjeri, ove vjeri u drugom stoljeću. Za prvom stoljeću kaže da je to bio Omer ibn Abdulaziz, peti halifa pravjerni, koji je živio 92. do 101. godine, bio tada halifa, a imam Šafija, kaže, ako, kaže imam Ahmed, ako nije imam Šafija, obnovitelj vjeri u ovom umetu, kaže, ja ne znam ko mnogo drugite. Znači, toliko je cijenio i e, znao vrijednost znanja i mama Šafi, imam Ahmed. E, kako se, e, sad najbitnija stvar, Rudi, to ćemo završiti, kako da se zna kako, e, kako da se zna da je da je neki hadis derogiran ili da je, e, da je derogirajući, da je onaj koji derogira. Na osnovu čega to znamo? To je najbitnija stvar. Prva, prvo po čemu znamo, kaže da nam jasno dođe u hadisu od poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da on naznači da je, da je uh, e, prijetudni propis derogiran sa sadašnjim. Klašan primjer toga što učinjaci navože onaj hadis o, uh, o zabrani zijareta kaburova, koji je bio u početku, pa je poslije dozvoljen. Hadis u kojem došao da je poslanik sam rekao hadis u muslimu, dostojan, kaže, poslanik sam kaže, kuntu nehejtu kvan zijaretu kuburi. Bio sam zabranio da posjeću da posjećujete te kaburove, fezuruha, e sad i posjećujte. Fe inneha tu zekirul ahiret, jer, ona posje, jer posjećivanje kabura posjećuje, posjeća na ahiret. Znači, jasan šerijaski tekst je naznačeno, znači, prva stvar zabrana posjeća kabura, da je derogirana sa dozvolom. E, drugi način, drugi način na osnovu govora ashaba, da znamo. Na osnovu govora ashaba, da, da dođe nešto da se ashabi pojasni i, i iz njihovog govora, iz njihove riječi se razumije da je prijetodni propis uh, da je derogiran, da je poništen, da ne, se ne radi po njemu. Klašan primjer toga je, kaže od Džabra radijalahu anhu, anhuma, Džabrin Abdullah radijalahu anhu, se prenosi, kaže da on rekao, kane ahiru, ahiru l'emrein mi Rasulaj sallallahu alaihi sallam, terkul vudu i mima meseti nar. Adis, on je bilježi autori Sunena, kaže, zadnja od dvije stvari od Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam je bilo da se ne uzima ovaj, da se ne mora obnavljati abdest od onog što se jede, a da je pečeno na vatri, kuhano na vatri. Znači, zadnja stvar je od toga da to ne kvari abdest, ne obavezi abdest. Šta je prijetno ta stvar bio toga? Da se zbog toga mora uzmati abdest. I ta stvar je derogirana. I dobro, lahko je ovo gdje su učenjaci malo te ne složni oko toga da je derogiran. Problem je ako neko dođe propisa, kaže ovdje drugi je derogiran, kaže drugi nije derogiran. Pa imaju argumente jedni drugi. Znači, to je, znači, to je druga. Znači, znači, prvo da rekli poslani sam da je derogiran nešto i pojasniš šta je sa čime derogirano. Onda spomine Ashab i pojasni tu da je nešto sa nečim derogirano. Treća stvar, kaže bi ma'rifetitaris, po, poznavanjem istorije događaja. E, klasičan primjer toga navode ona Hadis Shadad ibn Neusa, ona Eftar al hadjum al-Mahđum, e, kada je poslanik se porazio pred dvije osobe i rekao, oni su, oni su činili hijjamu, kaže, e, omrsio je se, kaže, i onaj koji radi hijjamu i onaj kome se radi hijjama. Kaže, ovaj hadis, kaže, on je derogiran sa hadisom od Abdullah ibn Abasa, u kojem uh, došlo da je poslanik sam, sam e, uh, e, kaže, opisuje stanje poslanika, kaže, ihteđe me vahvom muhrim saje. Kaže, a, Allah poslanika, kaže, radio je hidžamu a bio je u ihramima i bio je po, postio. I sa tim hadisom kaže da ovaj hadis zadnji derogir, zašto, zašto kaže, znamo a, historiju? Pa zato što je poslanik sam sam bio, ovaj, a, muhrim je bio na oprosnom hađu, to je zadnja godina predsmatno bilo. A ovo hadis što je prirečeno prenosi od sahaba koji je Šedad Mevse koji je prije sreo poslanika sa Salem. I nas dok, dokaća znači znamo da ovaj propis došao poslije. Zato što ima kontratirnost između toga dvoga. Mislim, ovo je jedno tumačenje. Ima čanko kaže da nije ovako, ali jedno tumačenje. Poenta je da u tome da se mora znat kad se desio događaj, kad je hadis ispričan, pa je došao uh, drugi hadis koji je njemu i da se zna tačno desio. Ako je onaj zadnji iz historijski koji se desio, on je dogirao onaj prethodni. O tome se radi. A takvih primjera, takvih hadisa imamo mnogo. E, a onda kaže, ima, e, to je četvrti znak, znači prvo smo rekli da kaže poslanicena, drugo da kaže ashab, da je nešto derogirano i šta je derogirano, treće da znamo na osnovu historije, historijsko događaja, kad, kad je rečene određeni adi i e, četvrto, a to je, kaže, da, da kaže, bi delalet iđma, po iđma uznamo da je ovaj derogira ovaj. Kako po iđma? Kaže, imamo hadis, vjerodosan hadis, u kojem je došlo. Kaže, men šari bel hamre feđli duhu. Ko kaže, popije alkohola, uh, e, bićujte ga. Koliko se bičuje za alkohol, znate? Koja širijetska kazna? Ili 80? Ima jedan drugi stav. Po jednima 80, po jednima 40. Dobro. Kaže, znači, ko popije alkohol, uh, e, bićujte ga kaže fin ade fil firabija i onda spominje kad dođe drugi put opet ga biće. Dođe treći put, četvrti put kad ga dovedete, četvrti put ga ufatite i bičujete ga zbog alkohola, kaže faktuluhu, ubite ga. Hadis predusta. Ovaj hadis je derogiran po iđma učenjaka kaže imam nevevi, delel iđmao ala neski, kaže, iđmao učenjako kaže na to da je derogiran ovaj propis, da se četiri puka zavede da se ubija zbog, zbog uh, hvatanja ubijanja, uh, zbog, zbog hvatanja upijenja alkohola. Dobro. <clears throat> Eh, knjige poznate koje se danas raširene, znači eh, koje su danas raširene jako kvalitetne dobro po pitanju ove oblasti, to je knjiga od ovaj imamo knjigu od imama Ahmeda Nasir Mansur eh, koja koja se pripisuje da imam Ahmed napisao, a imamo od njega poznati u druge dvije knjige Tejridu da hadisu mensuha hadisu kojem na dobro znači hadis koji je derogirano od Ibn Džauzija, a prije toga još bolja kvalitetnija Iatibar fi Nasir Mansur uh, od Hazimija, učenjak Hazimi, knjiga zove se Jatibar, skračeno zove se Jatibar, u njoj je navedeno, znači, svi mogući hadisi u kojima bilo govora od Uleme da su jedan drugi derugirali. I je učenjaka toga. Znači, skračeno onako, jako fina, jako korisna knjiga. Dobro, i s ovim smo danas smo završili, znači, završili smo oblast prihvatljivih e, makbul hadisa, e, vjerodostojni dobri. Sljedeći put prelazimo u hadise merdude, odbijeni, odbačeni hadise, a to su slabi i izmišljeni. A, a vrste hadisa te oblasti su kao more. Svane kallahu me vehanti, ašhad en la neta, esta kvilko je tu budik. Andalusam, andalusam, andalusam, andalusam, andalusam.